Kom ons skop somme dadelijk af met hierdie ouwe. Wanneer laas jy vir Pieter my vij gehoor en hy sing vir ons. Van 1970 af tot nou en dit is Pieter my vij met You. Thank you. As they tell me, all the things you mean to say. I feel the same way as you. You are the first good to my en hy sing daar van you, hy is een eh, bykie, wat hoe sal men sê, hy is behip met hierdie dame, hy sê jy en net jy en niemand anders as jy nie, en ons kom nou by uh, Cowboy, hierdie ou David Robinson, en eh, geboor op 26 september 1925 en oorlede op 8 december 1982. Hy was professioneel bekend as Marty Robbins, Hy was Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, akteer, multi-instrumentalist en renmotor besteeder, een van die gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers van alle tye. Vier dekades uh, was sy loobaan gewees. Nou, ja, sy muziek was uh, gereeld te sien op aan die boopend van die country treffersluiste en verskui van sy liekies het ook sukses behaal as poptreffers. treffers Nou, Marty Robbins doen ons die tragiese verhaal van El Robbo. Luister na die story soos hy sing. Die hele story. En hallo uh, Louisa Heinz Meyer daarvan. Kroonstad, ek sien jy is ingeskakel soos gewoonlik en uh, ek glo jy gaan die program geniet vooral. Hier kom El Paso van Marty Robbins. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger lover, I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. its back and away I did ride Just as fast as I could from the west Texas town of El Paso Out to the badlands of New Mexico Back in El Paso my life would be worthless Everything's gone in life, nothing is left it's been so long since I've seen the young maiden my love is stronger than my fear of death. I saddle up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill of in El Paso, I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward, down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys, off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for leader is strong and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. cradled by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina, goodbye. Was hy die tragiese verhaal, ne? <clears throat> die ou wat daar so sy lewe opoffer vir sy liefde, net om haar nog eenmaal te sien, hy weet wat die uiteinde van die saak gaan wees, en hy durf dit nog aan. En uh, ja, daar het julle die story. Shame, arme man. Um, ja, nou kom ons by Lana Del Rey. Sy is gebore op 21 juni 1985 as Elizabeth Woolwich Grant. Del Rey het die eerste keer onder haar rechte naam van Lizzie Grant opgetree, maar in 2011 bekend geword het Eh, geword as Lana Del Rey met een thuisgemaakte muziekvideo vir die Leakey Video Games. Nadat Video Games een virale treffer geword het, is Del Rey gekritiseer vir een gebrek aan echtheid. Sy is ook uitgejou vir Leakeys wat soms vrouwelike onderdanigheid in selfvernietiging bevat. Sy het een uitgebreide ondersteuningsbasis en verkoop miljoene albums met 2014 se Ultra Violence uh, eh, en in 2017 se Lust for Life wat albei op nummer 1 op die Billboard 200 land. Nou Lana Del Rey uh, doen 'n Lloyd Webber liedjie en eh, die liedjie se naam is You Must Love Me. Thank you. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all, you believed in me, I believe. as we used to do. daar en daar die liekie soos sy om sing. Ek hou haar al dop van het sy nog een dochterkie was, het ek al eerste keer na Lana Del Rey geluister, en uh, nie dat sy uh, ou mens is vandag nie, sy is in 85 gebore, so dit maak haar nog een jong dochterkie. <laughs> en uh, ja, uh, ek sien uh, Rudolf is ingeskakel en hy luister en dan ook Hanlie ja, van Kempton, sy werk ons nou van die huis af, so sy en André uh, kan saam saam luister, uh, dankie dat jylle ingeskakel is en uh, uh, Joy Schwertli daar van Amerika, jy het ook aangekondig, ek hoop jy is uit die hospitaal uit, dat jy nou by die huis is en van daar af na ons luister en nie meer van die hospitaalbed af nie. Nou, oké, okay, ons kom nou by. Uh, waar gaan ons nou? Ja, kom ons maak sommer Paul en Paula uh, die volgende liekie en uh, die twee van hulle, uh, wel hulle sing, Hey Paula, en dit is van 1963. Ek dink, uh, uh, Louisa, jy daar van Kroonstad, jy is gaan hierdie ene geniet, jy hou ons van hierdie ou ouwes. Hier kom hy. Hey, hey, hey, hey. ons geen nou nouwe reese sprong al die pad van 1963 af, wat ons nou net geluister het, gaan ons nou na 1971 toe en die ouse naam is Chris, Chris Andrews. Nou, uh, ja, Christopher Frederick Andrews, gebore 15 oktober 1942, is een Engelse sanger, lekkieskrijver, wie sy musikale loobaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Ramford, in Essex, Engeland gebore en reeds dier sy middeltienerjare het hy sy eie groep Chris Rival and the Rivers gevorm. Op 14 maart 1959 het hy sy Britse televisie debiet gemaakt op die ou boy vertooning. Hy het uh, later in april teruggekeer om een dekking van Cliff Richards' uh, movie te doen. Andrews bly actief in sy loopbaan as sanger, liekieskrijver en werkhoofsakelik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje eh, sy bestuurderes is. Chris Andrews, ons luister na sy uh, Yesterday's Man in 1971, het hy die plaat uh, uitgereik. Hier kom hy. I'm her yesterday man the way man, en dit is Chris Andrews wat so sê, en nou kom ons by, by nog een yesterhou, en ons praat van John Paul Young, en hy praat ook van yesterday, hy is yesterday zero, 1975, lekker luister! luister hoe skree die kinderkies in die achtergrond, die, uh, wat noem ons, jesse hulle, destijds het, ek, ek seker die fans het meer, of, of die sangers dan, het meer aanhangers gehad, of meer, um, wat sal mens hulle noem, vierige aanhangers gehad, as deesda se kunstenaars. En uh, ja, yesterday's hero, Jan, uh, John Paul Young. Ehm, um, Ja, Joy, jy vraag wat het daar in Johannesburg gebeur, jong, ek weet nie genoeg om my daar oor uit te laat nie, hulle het aanvankelijk, ek weet die eerste bericht wat ek gelees het, het iets gesê van een gasomploffings of wat ook al, maar ja, ek eh, eh, is self nie seker nie. Uh, so ek gaan myself nie daarop uitlaat nie, as iemand dat weet, of uh, positieve antwoord daarop het, uh, laat weet vir Joy sy uh, is daar in Amerika en het ook die nies gehoor van die ontploffing daar in Breestraat. Nou, vandag het ons hier die Augustuswinde, die voorskou, die voorskou van die Augustuswinde waai hier in Kimberley vandag. En uh, ja, uh, dit is uh, tekens van things to come. En uh, die things to come is een swembad vol blare, harde werk, wat vir my <laughs> voorlee. Ok, hier, uh, kom ons stap aan, ons kom nou by Petula, Petula Klaak. Ons gaan na 1964 toe en sy was een reese treffer in Frankrijk. Maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Stoney Hatch, het het ook goed besef en gevolglik vir Petula Clark in Parijs, Frankrijk gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet opsing om een hupstoot aan haar loobaan te geën sy het direct daarna die Likie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. Nou, Petula Klaak sing vir ons vandag een van, sal jy geloo, Charlie Chaplin sy Likies in 1967, This is my song. This is the song of my life van Petula Clark. En terwijl ons nou met Petula bezig is, het ek al gevra om net so 5 minuut nog een bykie aan te hang. Uh, Petula, if you don't mind, uh, Call My World. You'll never see blue sky to surround me. There's never been a gray day since you found me. Everything I touch is turning to gold. So you can vir Tjula Klaak en ek sê vir haar baie dankie, jy kan nou maar huis toe gaan dametje en uh, geniet die vlug en uh, ja, ons stap aan en ek hoor nou by l, l, uh, die dametje van uh, Bethlehem uh, uh, <laughs> <laughs> ja, maar in elk geval sy sê, dit is eisig koud daar in Bethlehem en sy het een paar foto's gestuur, ek sal het net nou vir julle op die groep uh, geselsblad sit, en dit uh, lyk vir my eisig. Ek kan onthou, 1964 was ons op pad Durban toe, toe dit ook gereed, uh, gesnieuw, daar in Bethlehem omgeving, uh, eh, laat die karre so vastgesit het, en ek sê, so ons moet ons ou Volkswagen Beetlekie, het so voorbij amal, en dan help ons hierheen, en dan is ons weer voorbij amal, en help ons daarheen, en en uh, so het ons ons pad gekry al die pad na Durban toe uh, eh, vooral daar dier die berge uh, en uh, Harry Smit, aan kant Harry Smit door, het het verskrikkelijk gereen ok nou wat is volgende op die speellijst kom ons luister na uh, Leonard, Leonard Norman Cohen geboor op 21 september 1934 en oorlede op 7 november 2016. Leonard was die Canadeese sanger, liekeskrijver, dichter en romanskrijver. Sy werk het in uh, godsdienst, politiek, uh, eh, isolatie, is, uh, seksualiteit en romantische verhoudingsonderzoek. Cowan is opgeneem in die Canadian Music Hall of Fame, die Canadian Songwriters Hall of Fame en die uh, Rock and Roll uh, uh, Hall of Fame. Hy is ingeleif as metgezel van die orde van Karnada, die grootste uh, burgerlijke eer in die uh, land. In 2011 ontvang Cohen een van Prins Osturus sy toekennings vir letterkunde en die negende Glenn Gould uh, prijs. Ja, nee, ek moet sê, enige iets van Glenn Cohen is die woorde baie goed gekies en uh, dit is een literaire of een literal uh, eh, wonerwerk <laughs> of uh, ja, uh, wat een mens kan bewaar.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 I never said that I was brave. Oh, so such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountain Leonard Cohen met sy diep uh, meningvolle lirieke en hy het vir ons gesing uh, So Long Marianne en uh, ja natuurlijk uh, die meisie wat ek wou gesê het <laughs> van Bethlehem wat vir ons die foto's gestuur het, dis Rina Foster en uh, ja uh, wat sê dit is so eisig koud daar in Bethlehem Vrystaat Vrystaat Nou kom ons by Neil Leslie Diamond, 24 januari 1941 in Coney Island van gedeelte van Brooklyn, New York City geboore. Sy pa Akiba was bekend as Keith Diamond, was een uh, uh, eh, drooggoedere handelaar. Beide hy en sy vrou Rose was joodse immigrante uit Pole. Die Diamond familie het uiteindelik na Cheyenne, Wyoming, verskyf weens Keith Diamond's eh, militaire dienst tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd in Wyoming het Neil verlief geraak op Sing Cowboy Flicks uh, en op Metinie vertoonings by die plaaslike theater. Uh, ons gaan vandag luister na Neil Diamond sy liekie uh, kom ons vat so my I am I said, ja, en ja, jylle sal hoor Neil Diamond wanneer hy twee vertoonings na mekaar hou en hy syng die selfde liekie, maar dan syng hy elke keer die liekie op ander weise. Neil Diamond, I am, I said. MUZIEK and sun shines most the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even good chair. my cries. I am, said I, and I am lost, and I can even say why. Leaving me lonely still ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I cry. was hy Diamond, Neil Diamond, en uh, hy het vir ons gesing, I am, I said. Nou kom ons by een acteur, ek weet nie hoe oud hierdie nies is nie, of wat het gebeur, of wat is die omstandig, ek weet uit Alzheimer's gehad, so rikkie terug, en ek praat natuurlijk van Tony Bennett, ons het so pas gehoor, dat hy toe oorlede is, uh, dankie Hanley, dat jy vir ons ingelig het, en uh, Hanley van Rooienda van uh, uh, Kempton Park, Eh, dankie vir die nies, en uh, net as tribute kom ons speel een van sy liekies, Tony Bennett, wat uh, ons nou hoor is, so pas oorlede is, uh, The Way You Looked Tonight, van hom. Someday and I'm awfully low. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. And the way but you're lovely. With your smile so warm and your cheek so soft, there is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm won't you please arrange it? Cause I, I love you. Just the way you look wat binnen, binnen Detto is gebore op 3 augustus 1926 by uh, eh, St. John's Hospital in Long Island City, Queens, in New York stad. Hy was die sien van een kredenier, John Benedetto, en een naaldwerkster, Anna Suraki was haar van gewees, en was die eerste lid van sy gesin wat in die hospitaal gebore is in 1906 het John geëmigreer vanaf Podorgoni, Podargoni, in een landelike oostelike distrik van Suid-Italië, stad Reggio Calabria. Anna is in die eh, VSA gebore, kort nadat haar ouders ook in 1899 uit Calabria uh, streek geëmigreer het, Ander familielede het oorgekom sowel as deel van die uh, eh, massa-migratie van Italianers na Amerika. Tony het groot geword met een uh, eh, ouwe sister Mary en een ouwe broer John Jr. Met een pa wat siek en nie uh, kon werk nie, het die kinders in armoede groot geword. John Senior het sy uh, eh, sien een liefde vir kuns en letterkunde en die deernis vir menselike leiding aangewakker, maar het gesterf toe Tony slechts 10 jaar oud was. Die ervaring van grootwoord in een groot depressie en afkeer van die gevolge van presidentskap van eh, Herbert Hoover sou die eh, kind een levenslange demokraat maak. Bennett het groot geword dier uh, Nael Jolson, Eddie Cantor, Judy Garland en Bing Crosby te luister, as ook jazzkunstenaars soos Louis Armstrong, Jack Teagarden en Joe Venuti. Sy oom Diek was een eh, tapdanser in, in Vaudeville, wat uh, om een vroege venster in die skoubedrijf gegeet, en sy oom Frank was die eh, Queens District Bibliotheek Commissaris. Tegen die ouderdom van 10 het hy reeds gesing en opgetree by openinge van die tri, uh, eh, Triborough brug uh, en gestaan langs die burgemeester Fiorello Lagardio uh, wat hom uh, op die kop geklop het. Teken was nog uh, uh, vroege passie van hom. Hy het het bekend geword as een klas karakterist by eh, PS en uh, het die loopbaan in commerciele kunst verwag. Hy het op 13-jarige ouderdom vir geld begin sing en as singende kelner in verskye Italiaanse red, uh, restaurante opgetree. Geboorteland Queens in, uh, dis waar hy opgetree het, ja. Bennett het New York sy school vir industriele kunst bijgewoon, waar hy skilderkunst en muziek bestudeer het op, uh, en uh, eh, so later hulle klem op behoorlijke techniek waardeer. Maar hy het op die ouderdom van 16 uitgeval om sy gesin te help ou, onderhou. Hy het uh, gewerk as een koop, koopie sien en hardloper vir die Associated Press in Manhattan. MUZIEK en die verskye la, eh, ander laaggeskoelde, eh, laagbetalende poste. Hy het echter meeste sy versier op professionele sangloobaan gerig, uh, teruggekeer na die optredes as singende kel, kelner, uh, speel en wen amateur aande uh, ooral in die stad en het een suksesvolle verloving by Paramus New Jersey nachtklap gehad. En uh, dit is basis verloving Eh, die story van Tony Bennett, wat so paar uur terug oorlede is, en uh, ja, rest in peace, Tony. So lichte, lichte uh, tribute aan die man. Ons stap aan en ons kom nou by McCully's Workshop en ons luister na hulle, natuurlijk na hulle, Buccaneer.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 And the buccaneer said, I'll see you, Jim. I'll see you swinging from the yard arm. The buccaneer sang in an nasal twang. There's enough gold here to start on. There's enough gold to get high on. And the buccaneer said, I'll see you, dead. I'll see you. here to start on. There's enough gold to get high on. And the buccaneer said, I'll see you dead. I'll see you swinging from the yard on. The buccaneer sang in a nasal twang. There's enough gold here to start on. There's enough gold to get high on. Actrice, sangeres Marlene Diedriks is geboore, Maria Magdalene, uh, ek wonder hoeveel mense Maria Magdalene is. Jo, ja, ek seker die twee name as voorname uh, gaan die meeste saam um, of meer saam as enig iets anders. <laughs> Maria Magdalene Diedrich op 27 december 1901 in Berlijn, Duitsland en was een van die lang uh, eh, uh, uh, uh, glansrijkste de voorste dames in die 1930s en 40s en word specifiek onthou vir haar smelende en kenmerkende stem en die ongewone persoonlijke stijl. Hier is sy met natuurlijk wat anders, Lily Marlene. Kaserne, vor dem großen Tor steht eine Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele Marley, mit dir dem stillen Raume, aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili Marley. Wenn doppelt wein, er wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marley, mit dir. was hy so met al hierdie nies wat ons gekry het en sovoorts en sovoorts het ons kon vergeet van die spot. Kom ons gaan sommer dadelijk, eh, Joy is hier gereed. Ons het al lang terug het ons hierheen gehad van Nathaniel en dit is die story van meneer en mevrou wie, uh, kan nie onthou nie, maar uh, die kadette. MUZIEK oorka in die AGS kerk het meneer en mevrou Fisch gewoon in een ongelooflike vervelige huis omring van net so vervelige tuin. Meneer Fisch was nooit te sien nie. Nooit nie. Maar die tuin was altyd nekies, beddinkies gesnoei, gras geknip. Niemand het geweet hoe is dit moendlik nie. Die voordeur was altyd oop, dag en nacht. En in die voordeur het mevrou Fisch gestaan, dag en nacht. Sy was gekleen in lang bond Japon, een string krale klip haar de haare sigaret en een glas aanmaak koeldrank. Mens het gesê, slaap sy nooit. Anne bad sy. Of kook, of vee. Groot okie. Ons kinders was baie geskrikkerig vir haar, maar ons moes elke dag voor en na school vir baie huis beweeg maar soos ons ouwer word, het ons begin om haar gewoon te raak. Ouwer word het echter sy eie probleme, soos het ons enig allemaal in die klas toe meneer Blignout binnen storm en aankondig dis tyd dat ons groepie ook begin met kadette en behoed die een wie sy uniform vrijdag nie reg is nie. Meneer Blignout was een persoonlijke vriend van Satan en hy het elke dag met sy hangwange en sy sweetbak opgedaag om te kyk hoeveel jong levens hy kon verwoes. Vrijdag het hy in een uniform verskyn en die ouwe leerlinge al om die school laat marcheer. Ek kon het nie verstaan nie. Hoe kan een onderwijzer een dag van die week verander in een kaptein of een generaal? En hoekom het kinders marcheer? En hoekom het ons uniforms dra? En hoekom moet dit kakie wees? ek het al in paie boeken baie mooi uniforms geseen, betie lande dra wit, ander dra swart, ty dra blauw of donkergroen. Nie ons nie, ons dra kakie. Wat op aarde is kakie behalwe sand, grondboinkies, kots en papiersakke? Maar so, daag ek die eerste vrijdag op, in my uniform. Om alles erger te maak, het ek een kort broek aan. Iets wat ek selfs as baba gewaar het om te draag. Ek is naar en my knie bewe. Uiteindelik laat die klok en is het tyd vir een uur in die hel. Ons staan allemaal voor die school in rye. Achter my staan Benny Kiloots. Benny Kiloots was een baie kort kind wie sy linker oog die hele tijd geknip het van spanning. Hy kon vreeslik opgewonnen raak en dan kom niemand om stil kry nie. Bennekie lood steek sy hand op, wat is dit, sê meneer Blagna. Hoekom het ons hierdie kleren aan, sê Bennekie loods? Amal het het aan, sê meneer Blagna. Hoekom, sê Bennekie loods? So dat jy saam smelt met jou achtergrond, sê meneer Blagna. Hoekom, sê Bennekie loods? Hoekom, sê Bennekie loods? so dat niemand jou kan sien nie, sê meneer Blagna. Allemaal kan my sien, sê Benieke Loos. Nie as jy in een bos is nie, sê meneer Blagna. Ons is nie nou in een bos nie, sê Benieke. Ons is nooit in een bos nie. En een bos is groen. En jy kan nie marcheer in een bos nie. En my ma sê, my sheer bakke konfrontatie aan, en sy sê, mens kan doodgaan van zonsteek. Shut up, skree meneer Blagna. Hy is so kwaad, hy laat ons vir twee ure al om die school marcheer. Niemand krij die ritme nie. Nie ons nie. Nie die kind wat die bevele skree nie. Ook nie die dertig eriote wat op gekneesde trompette bezig is om die sin uit die lewe uit te blaas nie sweet soos 'n gewonde bok. Om en om die skool fokus ek net op Rasmus Pinaar se groot mens powder. En besluit ek kom in my volgende lewe terug as badwater. Die hel hou vir maande aan. kry doktersbriewe, ek reel extra klavierles, ek beseer myself, ek huil, ek skryf gedigte en kryp weg, maar as ek weer sien, is ek die kleer van kots, om en om die school. Uiteindelik kry ons die ritme en ruk ons een dag soos een man tot halt. Benekie loodsteek sy hand op. Oh. My ma sê, wat help het mens oefen en niemand sien het nie? Sy sê, ons moet hier die dorp marcheer. Sy sê, alle honderde mense moet vlaggies en streamers sê wat hulle kan baai. Dan collecteer ons vir die nieuwe school. Ek, my ma sê, wat sy toekomst het een kind? wat elke oogend moet begin met een skewe hek. Sy sê, mense besef nie hoe vatbaar is kinders nie. Sy sê, enige ding kan een leedse maak. My ma sê, dis tyd dat iemand verantwoordelikheid vat vir iets wat sin maak, pleks vol in een rond te trippel, soos donkies in een meelfabriek. Shut up! Skree meneer Blug nou. Maar drie maande later is die dorp in een rep en roer. Ons marcheer dier die straat. Honderde mens is daar met vlaggies. Heel voor is een vlot. Dit lyk of iemand tuin gemaakt het in sy jacuzzi. Dit stel ons planten groei en ons erfenis voort. Achter dit is die trompet in die witte en dan ons. Vir drie blokke gaan het baie goed toe moet ons rechtstraai. In die straat met die AGS kerk. En omdat amal of na mevrou Fisch daar of net koeskoes voorbij hardloop, het niemand nog ooit na die kerk gekyk nie. Ek lig my oor van Rasmus Pienaar af en kyk na die AGS kerk en sien vir die eerste keer het bestaan uit miljoene sierstene in die afskiewelike skakering getiteld kakie. GELUIDEN eers marcheer ons erfenis verby, toe die trompette, en toe ons, en vir die eerste keer, smelt ons saam met ons achtergrond. Ons is weg. Op haar stoep gooi mevrou Fisch haar glas neer en gil in een diep stem. Kom terug, skree sy. Pas allemaal. Sy begin hardloop. Sy hardloop dat haar Japon achterblijf. Toe haar krale en toe haar haare kom terug, skree sy. En soos hy naderkom, so sien ons dit. Die bleskop, die stoppelbaard, die harige hande. Mevrou Fisch is meneer Fisch. Vanniger skree meneer Blug nou. Ons, ons marcheer voorbij die kerk. Daar is jylle, sê meneer en mevrou Fisch. Vanniger skree meneer Blug nou. Die optocht kom drie blokke later tot stilstaan. Net my ma en Benneke Lootse maak klaphande. Een vrou is daar met een vlagje en die rest is in hulle karre. Terug by die huis trek ek my mens kleren aan en gaan sit in die kombuis. Wat het vandag gebeur, sê ek vir my ma. Het is een baie speciale dag, sê my ma. Dit gebeur net as jy die bloed roer. Ek sê, wat beteken dit? Alles gaan oor bloed, sê my ma. Dit wat jy geërf het, is in jou bloed. En dit wat jy rarig moet wees, is ook in jou bloed. Om van die een te ontsnap of die ander wakker te maak, moet jy die bloed roer. Ou Blignaut en sy spetpak het nog nooit. Dis sal hy nooit weet van beter. Maar hy is tient in een doodgelukkig so. Meneer Fies het wel. Ja, uh, <laughs> ek onthou my kodet daar. Ek was die ou met die drom, die groot basdrom en uh, so, ek was ook van die idiote met die trompette daar, uh, en ek het die pas aangegee met my uh, drom en my tiervel wat ek gedraad, of wat nie, dit was een luipertvel, ja, wat ek gedraad, om uh, te wees, ek is die basdrommer van die orkest. Nou, die program gaan aan, en ons kom by Loretta Lynn, haar geboorte van was Webb, en sy is gebore 14 april 1932, is een Amerikaanse sangeres, Likie Skryfster, en sy het 18 keer genomineer vir die Grammy toekening en het 3 keer gewend. Sy het 24 nummer 1 treffers enkelsnitte en 11 nummer 1 albums aangeteken, aangeteken is een nieuwe woord, vir daar die opzet. Sy het 57 jaar sy toer op die pad gegeven, Eh, beëindig nadat sy in 2017 een beroerte gehad het en toe haar jeep in 2018 gebreek het. Loretta Lynn doen vir ons Delta Dawn. Delta Dawn. today to take you to his mansion in the sky. She's 41 and her daddy still calls her baby. All the folks around Brownsville say she's crazy. Cause she walks downtown with a suitcase in her hand, looking for a mysterious dark haired man. In her younger days, they called her Delta Dawn. Prettiest woman you ever laid eyes upon. Then a man of low degree stood by her side. Promised her he'd take her for his bride. Delta Dawn Loretta Lynn en daar het sy ja, uh, wie is die oorspronkelijk Delta Dawn Delta Dawn, Delta Dawn, nou nee, ek kan nie nou dink nie, ek is uh, in een ander mode <laughs> ons kom uh, volgens Manfred Mann een Engelse rockgroep van die 60s vernoem na hulle keyboardspeler wat eers in 1970s hulle eerste deurbraak gemaakt het met liekie soos uh, eh, Doewa, Diddy Diddy, Pretty Flamingo, Mighty Quinn en sulke type muziek. Hulle, eerste, uh, hulle was die eerste Britse groep verdeerdering tot die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Uh, eh, gedurende hulle roemperiode maak hulle gebruik van twee sang sangers, namelijk Paul Jones en Mike de Abou Uh, net Manfred Mann en hulle dromspeler Huggs bly deurgaans die kern van die groep en nou vandag speel hulle een vir ons wat ek onthou van die gedien ek dink het was 64 gewees ek weet dus net toe die twist uitgekom het en uh, ek het een vriend gehad ou Johan van Niekerk hy kon toe lekker twist en uh, ons het om tot oorreed om vir my male te wees hoe twist mens <laughs> op hierdie specifieke lieke. Ha ha, set the clown. dit was Manfred Mann met haha set a clown. Nou die clowns die tyd wat in die paleis moes opgetreed, hy, wat ook wat ek altyd sê, wat hulle sê, sending the clowns en so aan en so aan, uh, was daar om die koning en sy mense te vermaak en hulle het betek hier groot kanse gevat. Nou hier het die koning sy kroon verloor en hy spoor daarmee, oeh, uh, ja, uh, ek meen, vooral soos konings was daar die tyd, is dit een groot risiko gewees vir die man, <laughs> om so somme met die, met die koning te spot. Uh, kom nou, ons het nog nie Afrikaansie in gehad vandag nie, nou die twee stemme wat jylle nou gaan hoor, harmoniseer so prachtig saam. Hulle het baie van die ou liekies saam, waaronder Kamakama, luister na die branders, luister bekende uh, eh, Listen to the Ocean van Frederik en Nina, ne? en sê nou, uh, elk, ek droom elke dag, jy is my liefling, welkom thuis, en baie ander. Al vars inlichting wat ek oor die twee kon opspoor was, dat Kobus, uh, dis, ek praat nou natuurlijk van Kobus en Hanlie, Hanlie, uh, nou, hy is nou een dokter <clears throat> in Canada, en Hanlie is met die dominee getrouwd, en woon iwis in Pretoria.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 acaba Senza chain Ek het jou gevind, kama kama In jy gaan sy, en ek sien die liekie is al voorheen aangevra dier Rina Voslo daar van Bethlehem, uh, wie sy foto's ek nou net op die groep gesit het, uh, sien jylle daar hoe koud is Bethlehem vandag? Ek wil nie graag daar wees nie. Ok, <clears throat> nou, ehm, um, Ja, kom ons luister na een van Pussycat. Ons het langklaas na hulle geluister en hulle sê, and then the music stopped. Of moet ons twee van hulle? Uh, kom ons maak het eerst net die een. Ok, hier kom hy. Nee, kom ons gaan twee. If you ever come to Amsterdam. Sê ander ene. Ok. Ok. sê, sit blommetjies in jou haare, want jy Amsterdam toe gaan. En vanaf Bangalore in India het Jerry Wayne saam met sy Canadese ouwers na Rhodesia verhuis, nadat hulle weile in Engeland ook vertoef het. Nou eers in 1965 trek hy na Durban, waar hy een groepie Little Joe and the Travelers begin, maar na 18 maande, maande ontbind die groep en hy gaan aan as The Jody Wayne Scene, wat dan later Guys and Dolls geword het. Nou as jylle ooit wonder, waar kom Barbara Rye vandaan, en Gwyneth Ashley Robbins, Neil Herbert en Stockdie Sisters, hy was a, eh, a, eh, in sy eie recht een talentjachter gewees, en hy het talente soos daardie, het hy opgespoor en op die map gesit. So as iemand vir jou vraag, hier is vir jou trivia, vraag wat uh, wat er, waar kom Barbara Rye, Gwyneth Ashley en Robbins en die mense, waar kom hulle vandaan? Dit kom van uh, Jodie Wayne. Nou, uh, ja, en ook die Stockley Sisters natuurlijk. In 1975 speel hy die hoofrol in Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat en toer dwars oor Zuid-Afrika met die productie en speel later by baie van die feeste en anderskouwe in, uh, oor Zuid-Afrika. Uh, Jody is natuurlijk die meeste bekend vir sy Likkie Patches en The Wedding Songs, maar die Likkie wat hy vandag vir ons hier gaan sing, is ook een wat baie by hevelike die eh, openingsdans gevorm het. En dit is natuurlijk Together Forever. Nou, ja, ek dink hierdie ene behoort by alle danse die openingsdans te wees. Uh, uitstekende een vir daar die doel. Together Forever. as husband and wife. From this moment forward, I promise to love thee. I promise to love thee. het hom al gesien optree, wel dit was eindelijk, was my heel eerste vertooning wat ek naartoe gegaan het, was Jody Verwijn in die stadsaal daar in Welkom, die nieuwe stadsaal, uh, wel die tyd was <laughs> niet gewees, ek praat van so 1971 rond, daar rond, uh, toe ek my ma uitgevat, ek uh, weet nie vir wat sy geleentheid nie, maar Jody Wayne het opgetree en ek het haar gevat, dat uh, eh, toe gaan ons na die, maar jy weet het, toe het ek nog skelmpies gerook, ek het al gewerk, maar nog skelmpies gerook, en elke kort kort moes ek uitslip, buiten toe, om vannig een sigaretje te gaan doen, dan kom ek weer in, en uh, ja, natuurlijk, soos een sigaret gereik, uh, <laughs> eh, maar in elk geval, uh, ek dink is die aand wat hy vir April Mei was die meisies naam, so iets, of, ek weet, is twee maande wat op mekaar volg, die meisies naam en van, uh, wat hy aan ons voorgestel het. Jody Wayne, uh, rechtige legende in die country wereld. Ons kom nou by die Pet Shop Boys en hulle sê vir ons, gaan wees, jy weet daar waar die son ondergaan, go west! with the skies of blue, yes, jy het nie hier Kimberley's sky gekyk vandag nie, ek so sê, hy is nie bewolk nie, hy is grauw, hy is, het <laughs> lyk net, um, aaklicht daar buiten, dit lyk net uh, nie lekker nie, uh, ja, dis hoe dit lyk buitenkant vandag, die ska, uh, die licht is grauw, grys, uh, grysbrein, ek weet nie, maar is nie mooi nie. Het gee jou net een gevoel van, ek wil nie hier wees nie. Michael Nesmith is volgende en hy sing Silver Moon. See the lazy windmill slowly turning out the marble canyons of the sky. See the dust around my feet go churning. Moving with the winds down the highways of goodbye. hy, Michael Nesmith met Silver Moon en ja, ek dink hmm, ons het net nou op die op, op spoed dier Rudolf aangebied, wat ook een lekker lekker program is, so ek gaan net die een kant groet en uh, dan sal ek aangaan met nog so paar plaaikies uh, eh, maar uh, op die ander een het ek uh, program wat direct na my begin en ja, uh, so ek sal net gauw afsluit om verder aan te gaan, uh, as jylle dit verstaan. Nou, uh, <laughs> ok, dit is tijd vir my om af te sluit met die twee in rij, en die twee wat ek gaan speel, gaan wees, uh, kom ons kyk, wat gaan ek twee in rij, Minshaw, ja, soos ek sê, ek het nie baie Afrikaans gespeel vandag nie, en sy sê, jy is my liefling, en dan die ander ene is ook Ned Miller, en hy sê, you belong to my heart, en so ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het, en uh, vir die wat wacht vir Rudolfse program, wat 6 uh, eh, uur aan die beerd kom, kom ons uh, luister dan verder, net na ek hierdie twee in een rij gespeel het uh, lekker dag vir julle, tot ziens. Jy is my liefling en ek is so blij Ja die tijd is voorbij en jy wacht nou vir my Daar by jou woning sien ek weer die lach En ek weet jy my liefling is terug As die maan opkom om die velde en die sterretjie skyn in die lauw. Dan voel ek so lief vir die wereld, ook weet my liefling is nou terug. My hart lam, jy is my liefling en ek kom vandaan met die paard deur die tijd is voorbij en je wacht